Exercise 14. Reading passage. This short passage speaks about the new challenge presented by Μετέωρα. to lovers of mountaineering. Listen to it, then go back to the book. Listen to it again, and as you do so, put in the stress accents on the syllables which are emphasized during the reading. Με πολλή προπόνηση και ακόμα πιο πολλή προσευχή. στα ίχνη των μοναχών που 800 χρόνια πριν σκαρφάλωναν τις κατακόρυφες πλαγιές για να χτίσουν τα μοναστήρια τους, οι ορειβάτες του σήμερα προσπαθούν να αντιγράψουν τη διαδρομή των πρώτων εκείνων μοναχών χωρίς να χρησιμοποιήσουν στηρίγματα, αλλά από εκείνα που χρησιμοποίησε ο πρώτος μοναχός του Άγιου Βράχου. Η μορφολογία των βράχων τα κάνουν μια από την πιο δύσκολη άσκηση επινοητικότητας και δύναμης για τους φανατικούς ορειβάτες σε όλο τον κόσμο – και ακόμα και λίγη βροχή τα κάνει απόρθητα, καθώς με το νερό οι πέτρες αρχίζουν να γλιστρούν σαν σαπούνι. Με λίγη τύχη, πολλή προπόνηση και ακόμα πιο πολύ προσευχή, η κορυφή απέχει τέσσερις ώρες.